U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Alif Lam Mim Tilka ajati Ovo su ajati knjige mudre. Upute i milosti za dobročinitelje. الذين One koji namaz klanjaju i zekat daju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Ulaj takvi su na uputi gospodara svoga i takvi će postići ono što žele. Ima ljudi koji kupuju za zabavu priče, da bi, ne znajući kakav je to grijeh, odrecali od Allahova puta i uzimaju ga lakrdijom. Takvima pripada patnja prezrena. A kad se nekom od njih kazuju naši ajeti, okreće se osi osiono, kao da ih i ne čuje. I kao da gluhih ušiuje. Pa navijesti njemu kaznu bolnu. doista onima koji vjeruju i rade dobra djela. Nima pripadaju bašće u žitka. U njima će vječno biti. Allahovo obećanje je istina. je istina. On je silni i mudri. Stvorio je nebesa koja vi vidite, bez stupova. I u zemlju usadio planine da vas ona ne potresa. I po njoj svakovrsnih razasuo životinja. A s neba mi vodu spuštamo niti dajemo da na njoj niče svakovrsno plemenito bilje. To je stvaranje Allahovo. A dedere, pokažite vi meni šta su drugi osim njega stvorili. ništa. Nevjernici su u očitoj zabludi. A mi smo Lukmanu mudrost dali. Allahu zahvalan budi. Ko je zahvalan, samo je za sebe zahvalan. A ko je nezahvalan, pa Allah je neovisan, hvaljen. وَإِذْ قَالَ A kad Lukman reče sinu svome, svjetujući ga, O sinko moj, Allahu druge ti ne smatraj ravnim. Zbilja je mnogo božstvo, nepravda velika. čovjeku smo oporučili mi da poslušan bude roditeljima svojim. Majka ga njegova nosi i vehne li vehne. A i njegovo dojenje je dvije godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni će se sve vratiti. ako te budu navracali da meni druge smatraš ravnim, o čemu nikakva znanja nemaš ti, nemoj im se tada pokoriti. I na ovom svijetu se prema njima s dobročinstvom obhodi. I put onoga ko se meni predano obraća, slijedi. Meni ćete se zatim vratiti vi. Pa ću vas ja o onom što ste radili izvijestiti. O, sinko moj. Zbilja, dobro ili zlo, ako bude teško, koliko što je gorušnice zrno, u stijeni, ili na nebesima, ili na zemlji bilo, Allah će ga iznijeti na vidjelo. Allah doista sve skrovito zna i obaviješten je. O sinko moj, namaz klanjaj i dobročinstvo naređuj i od zla odvraćaj. i u svemu što te zadesi, ti se strpi. Doista, takve su stvari dužnosti. I ne okreći obraze svoje ljudima osi ono ti niti po zemlji nadmeno hodi. Zaista, Allah hvalisavog ni gordog ne voli. U svom hodu smjeran budi i glas svoj ti obori. Zbilja najmrskiji je glas revanje magarca. Zar ne vidite da je Allah vama podčinio sve što je na nebesima i sve što je na zemlji? I da vas izdašno dariva svojim blagodatima i vidljivim i nevidljivim. ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez upute i bez knjige svjetilje. I kad im se kaže slijedite ono što Allah objavljuje. Odgovaraju, ne. Mi slijedimo ono na čemu smo nasli naše pretke. ولو كان الشيطان Zar i tada, kad ih šeitan patnji pakla poziva? Ko lice svoje predanu Allahu okrene i usto dobra djela čini, taj se uhvatio za najčvršće uže. A kod Allaha je kraj stvari svih. Onaj ko ne vjeruje, neka te ne žalosti njegovo nevjerovanje. تكفره Nama će se oni vratiti, pa ćemo ih o onom što su činili izvijestiti. Zbilja Allah sve zna šta je u ljudskim grudima. mi im dajemo da malo uživaju, a potom ćemo ih prisiliti na patnju užasnu. A da ih upitaš Ko je stvorio nebesa i zemlju? Allah, sigurno bi odgovorili. Ti reci, hvala Allahu. Ali ne znaju njih većina. Ali ne znaju njih većina. Allahu pripada sve što je na nebesima i zemlji. Allah je doista neovisan i hvale dostojan. da su zbilja sva stabla na zemlji pera. A i da se more kad presahne. Produli potom još za sedam mora. Ne bi presahle riječi Allahove. doista je Allah silan i mudar. Stvoriti vas i proživiti vas isto je kao i stvoriti i proživjeti čovjeka jednog. Allah doista sve čuje i sve vidi. ألم تر أن الله يولج الليل Zar ne vidiš da Allah udijeva noć u dan i da udijeva dan u noć i da podčinjava sunce i mjesec وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى Sve teče do roka određenoga. Allah zbilja zna sve šta vi činite. To je zato što je Allah istina i što su oni koje oni prizivaju mimo njega laž. I što je Allah doista uzvišen i velik. ألم تر أن الفلك تجري في البحر Zar ne vidiš da lađa doista Allahovom blagodati morem plovi? da bi vam on pokazao neke znake svoje. Inna fi zalika la U tome su zbilja znaci za sve strpljive, zahvalne A kada ih val kao oblak prekrije, oni Allaha iskreno mu vjeru ispovjedajući zovu. A kad ih on nakopno spasi, samo neki smjerni ostaju. A naše znake poriče pronevjeritelj i nezahvalnik svaki. O ljudi, bojte se svoga gospodara i strepite od dana kada roditelj djetetu svome neće moći pomoći. Niti će roditelju svome moći išta pomoći. Niti će djete roditelju svome moći išta pomoći. Doista je Allahovo obećanje i njegova prijetnja istina. Pa neka vas ne zavede život svijeta ovoga. I neka vas nipošto šeitan sprem Allaha sasvim ne zavara. Zbilja, samo je u Allaha znanje o smaku svijeta. I on spušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna ni jedna duša šta će sutra steći. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري I ne zna ni jedno žiće u kojoj to zemlji umrijeće. doista Allah sve zna i o svemu je obaviješten.